empatio estas heredebla. La capablo al empatio povas esti transdonata de unu generatio alla sequa. Amicetso ludas cetio same grandan rolon kiel la familio. Tion montras studajo el usono, cum datumoe el dudec quin iaroi. La empatio, kiun patrinoi montras al siai infanoi, en la dec celciara agio, influas la empatica pablon de la geiunuloi directe al siai geamicoi, cae, iaroin poste, ancau directe al siai proprai infanoi. Tiel prescribas evolu psicologino la resulton de studajo de la Universitato de Virginio en Usono. Shia esplorista te amo povis utiligi por tio datumoin kiwi estis collectitai tra periodo de dudec quin jaroi. La longtempa studo comencigis en la iaro 1998, hoc, ce la Universitato de Virginio cent octec quar personoi parto prenis en gi, ecte la agio dedec tri jaroi, gis iliai tridecai jaroi. Ciu jare ili estis invititae, cune cun iliai ge patroi caige amicoi, alla esplora laboratorio. Tiam la dec celciauruloi estis dec tri jarae, ni observis ilin, kiel ili parolis kun sia patrino pri problemo ce kiu ili bezonis helpon au consilon. Ni prilumigis kiom da empatica Pablo la patrino directis al sia infano dum tiu interparolo, diras la psicologino. La esplorista te amo exemple documentis kiel emozie engagita estis la patrino. Ciu si giuste comprenis la problemon, cae ciam da helpo cae subteno, si offertis al la infano. Post tio, oni observadis, dum sep iaroi, ciel la geiunuloi dum sia iun agio parolis cun siai malvastai geamicoi pri problemoi. Apud subten offertoi, montrigas emozia engagigio, exemple an tiam, se oni directas sin al sia vid se oni capiesas, cae montras intereson pritio, cion la persono diras. Clarigas la psicologino. Helpe de tiui interparoloi, la esplorista teamo documentis kiom la test persono subtenis siain geamicoin. Ecte la frua dec celciaraggio, gis la plen cresca agio. La resultoi de la studaggio montras, laula evolu psicologino, che la interagoi cun geamicoi presentas trainan campon sur ciu geiunuloi exerzas en siai rilatoi al sam agiuloi la prisorgemon. cae cia ili povas transtoni la empation, cium ili estis spertintai de siai patrinoi. Iaro in poste la test personoi, cui mem havis infanoin, raportis alla esploristoi prisia educa conduto. Laula psicologino montrigis cetiui kiwi en sia malfrua iun agio estis subteninta e sia in ge amicoen, cun empatio, montris ancau empatian conduton en la educado de siai infanoi.